Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին ծննդյան 65-ամյակի կապակցությամբ։ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական հերագիր է եղել նկարիչ քանդակագործ ճարտարապետ Վան Խաչատուրին ծննդյան 90-րդ տարեդարձի արդիվ։ Շահումյանի շրջանի հանրակրթական դեպրոցների աշակերտների ամառային հանգիստը Ռուսաստանի ամրապնդումը տարածաշրջանում նպաստավոր է Հայաստանի համար։ Իրանը կարող է Հայաստանը որպես կամուրջ օգտագործել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների շուկաներ մտնելու համար։ Զանգվածային մկրտություն Ստամբուլի Սուրբ Ստեփանոս հայկական եկեղեցում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Օգոստոսի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 220 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլո Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոցություն Տեր-Տեր Գարեգին II-ին, ծննդյան 65-ամյակի կապակցությամբ, տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ուղերձում ասված է, Վեհապարտեր, իսերտե շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 65-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում դուք անձնվիրաբար ծառայել եք հայրենիքին ու հարազատ ժողովրդին։ Այսօր էլ շարունակում եք ձեր անգնահատելի նպաստը բերել Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ եկեղեցու զորացման, պետություն եկեղեցի կապերի զարգացման, միջեկեղեցական փոխգործակցության խորացման, Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնության ամրապնման հայրենանվեր գործին։ Վստահ եմ ամենազոր Աստծո դուք ամոք այսուհետ էլ կշարունակեք անմնացորդ իրականացնել ձեր վեհ առաքելությունը հանուն մեր ժողովրդի բարօրության եւ համազգային նպատակների իրականացման։ Վեհապարտեր, մեկ անգամ եւս ընդունեք ամենաջերմ շնորհավորանքներս եւ բարեմաղթանքներս ձեր հիշարժան Հոբելյանի արթիվ։ Արևշատություն, խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական հերագիր է հղել նկարիչ քանդակագործ ճարտարապետ Վան Խաչատուրին ծննդյան 90-րդ տարեդարձի արդիվ։ Շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. Դուք իրավամբ համարվում եք հայ կոթողային գեղանկարչության հիմնադիրը, որի երկարամյա գործունեությունից սնված որմնանկարները, կտավներն ու քանդակներն այսօր զարդարում են բազմաթիվ հոյակերտ կառույցներ։ Ազգային ինքնատիպության ողջված ձեր ստեղծագործությունները նշանակալի ազդեցություն ունեն հայ կերպարվեստի եւ ճարտարապետության նոր միտումների սկզբնավորման եւ զարգացման գործում։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, արևշատություն եւ ամենայն բարիք։ Այսօր ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցության 7-րդ համագումարը։ Համագումարում քաղաքական զեկուցումով հանդես է եկել Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Հրանտ Մելքումյանը, ներկայացնելով հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքները եւ առաջիկա անելիքները։ Այնուհետև ցավալվել է մտքերի փոխանակություն։ Արդյունքում համագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանում կուսակցության կատարած աշխատանքը գնահատել է բավարար։ Համագումարն ընտրել է Կենտկոմի նոր կազմ։ Ապա տեղի ունեցել Կենտկոմի պլենումը, որն ընտրել է բյուրոյի նոր կազմը։ Պլենումը Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղարը վերընտրել Հրանտ Արտեմի Մելքումյանին։ Համագումարն ընդունել է հայտարարություններ ու բանաձևեր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման, երիտասարդության եւ արտագաղթի մասին։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Լեռնային Ղարաբաղի կոմկուսի Կենտկոմի մամլո ծառայությունը։ Ռուսաստանի ամրապնդումը տարածաշրջանում նպաստավոր է Հայաստանի համար, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արևելք հետազոտական եւ լուզական կենտրոնի փորձագետ Իրանագետ Կարեն Մկրչյանը, անդրադառնալով Իրանում ռուսական ավիաբազայի ստեղծմանը։ Հաշվի առնելով վերջին տարիների ընթացքում Սիրիայում տեղի ունեցող ահաբեկչական գործողությունները եւ Ռուսաստանի ներգրավումն այդ գործընթացին ճնշելու տեսանկյունից, փաստորեն ռուսական կողմը կարողացել է Իրանի համադան օթանավակայանից թռիչքներ կատարել եւ ճնշել սիրիական ահաբեկչական խմբավորումներին, ասել է Իրանագետը։ Կարեն Մկրտչյանն առանձնացրել է դրույթներ, որոնք ըստ իրեն ունեն քաղաքական հրատապ նշանակություն։ Իրանագետի խոսքով Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդումից հետո ռուսական կողմն այսուհետ իր դիրքերն է ամրապնդում Մերձավոր եւ Միջին Արևելքի երկրներում, Սիրիայում եւ Իրանում։ Անդրադառնալով Հայաստանի վրա Իրանում Ռուսաստանի ռազմական ավիաընկերության ստեղծման ազդեցությանը, Իրանագետը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար այն նպաստավոր է, քանի որ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունն ունի երկար պատմություն, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Տարածաշրջանում Ռուսաստանի ամրապնդումը նպաստավոր է Հայաստանի համար, բացի այդ Իրանի հզորացմամբ հետին պլան է մղվում Թուրքիան, ասել է Իրանագետը։ Կշարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանը կարող է Հայաստանը որպես կամուրջ օգտագործել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների շուկաներ մտնելու համար երեք այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյիդ Քազեմ Սաջադին, ելույթ ունենալով Երևանում Իրանի դեսպանատանը տեղի ունեցած հայկական եւ իրանական տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ։ Դեսպանը նշել է, որ Իրանը որպես հարևան Հայաստանին կարող է մեծ հնարավորություններ տրամադրել։ Հայաստանի եւ Իրանի քաղաքական հարաբերությունները գերազանց մակարդակի են, սակայն տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը անընդունելի եւ անբավարար է։ Մուտքի վիզաների վերացումից հետո մենք երկու երկրների միջև զբոսաշրջային մեծ հոսքի ականատես կդառնանք։ Դա նաեւ կնպաստի ներդրողների ներգրավմանը, ինչը կհանգեցնի տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը, ասել է Սաջադին։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ուսանողների փոխանակությունը կնպաստի մշակութային հարաբերությունների զարգացմանը։ Դերսիմցի հայերի ազգային ինքնությանը վերադարձի շրջանակում Ստամբուլի Սուրբ Ստեփանոս հայկական եկեղեցում օգոստոսի 14-ին զանգվածային մկրտություն է տեղի ունեցել։ Ակոստերտն այդ առնչությամբ հայտնում է, որ Թուրքիայում շարունակվում է ազգային ինքնությանը վերադառնալու համար հայոց ցեղասպանության տարիներին ճնշումների արդյունքում հավատապող մահմեդական դարձած հայերի քրիստոնեական արմատներին վերադարձի պայքարը։ Տեր Հայր Տրտատ Ուզունյանի կողմից անցկացված զանգվածային մկրտության արարողությամբ քրիստոնեություն է ընդունել Դերսիմցի 8 հայ։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Շահումյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտները հետաքրքիր ամառային հանգիստ են անցկացնում Արցախի եւ Հայաստանի մանկապատանեկան ճամբարներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ամառային արձակուրդների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների դպրոցների աշակերտները հնարավորություն ունեն մեկնելու ամառային ճամբարներ հանգստանալու։ Այս մասին մեզ տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Աստղիկ Նալբանդյանը։ Մասնավորապես, այս ամռան ընթացքում հուլիսի 9-ից 29-ը Շահումյանի շրջանի տարբեր համայնքների 10-ից 13 տարեկան 18 դպրոցականներ եւ մեկ խմբակավար։ Մեկներ են Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղի Հեքիաթների կիրճ մանկական ճամբար։ Մեր շրջանից այս ճամբարին երեխաները մասնակցում են ամեն տարի։ Այս տարի էլ նրանք շատ գոհ են վերադարձել։ Ճամբարում նրանց համար խաղեր, մրցույթներ են կազմակերպվել, ապահովվել է նրանց ակտիվ հանգիստն ու հագեցած առօրյան, նշեց մեր զրուցակիցը հուլիսի 20-ից մինչև օգոստոսի 13-ը Շուշի քաղաքում կազմակերպվել է հայորդիներ սկաուտական 7-րդ բանակումը, որն անցկացվել է մի քանի փուլով։ Շահումյանի շրջանի նոր Էրքեջ համայնքի 5 դպրոցականներ հնարավորություն են ունեցել հուլիսի 29-ից օգոստոսի 7-ը մասնակցել բանակումի փուլերից մեկին։ Բանակումը կազմակերպվել է Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպության կողմից։ Այս բանակումի նպատակն է խթանել սկաուտական շարժման զարգացումն ու տարածումն Արցախում, Շուշին դարձնել համահայկական երիտասարդական հավաքատեղի։ Այստեղ եւս երեխաների առօրյան հետաքրքիր ու հագեցած է անցել։ Բանակումը վրանային բնույթ է գրել։ Կազմակերպել են տարբեր միջոցառումներ, մասնավորապես սկաուտական սեմինարներ, հայրենասիրական թեմաներով դասընթացներ եւ ֆիլմերի դիտում, ինտելեկտուալ, սպորտային եւ ալպինիստական խաղեր, խարույկահանդես, մշակութային երեկոներ եւ արշավներ, ինչպես նաեւ հանդիպումներ հայտնի մարդկանց հետ։ Համառային ճամբարներին մասնակցած դպրոցականները նոր տպավորություններով ու վերականգնված ուժերով կսկսեն եկող ուսումնական տարին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Էֆքան Ալան հայտարարել է, որ երկրի 81 նահանգապետերից 74-ը ուղակի կամ անուղակի կերպով կապ ունի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի հետ։ Այս մասին գրում է Միլիետ թերթը։ 81 նահանգապետերից առնվազն 74-ը գյուլենական են։ Հարցի հետ կապված տարբեր նահանգապետարանների աշխատակազմերից 5000-ից ավելի աշխատակից է քննվել, նշել է նա։ Նա նաև ակնարկել է, որ երկու օր առաջ Թուրքիայի Էլիազեղ քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչության մեջ իր դերն ունի Էլիազեղի նահանգապետը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը քրդական շարժման զինյալների վերջին գործողությունից հետո երկրի բոլոր նահանգապետերին շտաբ կանչել էր Անկարա։ Ֆրանսիայի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է հուլիսին 50 տեղի ունեցած ահաբեկչությունից ծանր վնասվածքներ ստացած տղամարդը։ Այդ պիսով ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 86-ի։ Ահաբեկչությունից հոսպիտալացված եւս մեկ մարդ մահացել էր օգոստոսի սկզբին։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 14-ին երեկոյան 50 տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով 84 մարդ էր մահացել, 100-ից ավել մարդ տարբեր աստիճանի մառնական վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ ԱՄՆ-ն անհանգստացած է Ադրբեջանում ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալությունների առիթով եւ իշխանություններին խնդրելու է Եվրախորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի դիտարկմանը ներկայացնել սահմանադրության փոփոխությունները։ Այս մասին ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարկ Թոների հայտարարությունում։ Մենք Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ ենք անում սահմանադրական փոփոխությունները ներկայացնել Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ-ի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների գրասենյակի համատեղ դիտարկմանը, ասված է հայտարարությունում։ Բացի այդ, Վաշինգտոնն անհանգստացած է ադրբեջանական ռեալ շարժման քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլիի օգոստոսի 12-ի ձերբակալության, նաև այլ ակտիվիստների լրացուցիչ ձերբակալությունների առիթով։ Ադրբեջանի համանդրության փոփոխությունների նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջարկած նախագծով առաջին փոխնախագահի եւ փոխնախագահների պաշտոնների ներդրում է նախատեսվում։ Առաջարկվում է նաև երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարումը ոչ միայն 7 տարի ժամկետով։ Գերմանիայի ցախերի կուսակցության ցակումով թուրք անդամ Բունդեսագի պատգամավոր Սևիմ Դաղդելենը այն պատգամավորներից է, ով հունիսի 2-ին կողմեր քվեարկել 1915 թվականին հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության հիշատակի եւ ոգեկոչման մասին անվանումը կրող հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը։ Բունդեսագում տեղի ունեցած իրադարձություններն այնքան էին վրթովեցրել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, որ նա նույնիսկ հանդես էր եկել թուրք պատգամավորների նկատմամբ բասում եղադրանքներ եւ սպառնալիքներ պարունակող կոչերով, ընդཐུպ մինչև անվանելով նրանց «արյունը կեղտոտ»։ Սևի Դաղդելենը դեռևս ունիսին սպառնալիքներ ստանալուց հետո կոչեր արել արկելել Էրդողանի մուտքը Գերմանիայի տարածք, իսկ բոլորովին վերջերս հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Թուրքիայում իրականացված ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո նա հանդես եկավ հայտարարությամբ, պահանջելով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայում բռնության եւ զանգվածային ձերբակալությունների հետապնդումների քաղաքականություն վարող Էրդողանի դեմ։ Վրաստանի խորհրդարանի նախկին նախագահ ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Նինո Բուրջանաձեն խոստանում է հնարավոր ամեն ինչ անել Վրաստանի խորհրդարանի հոկտեմբերին նշանակված ընտրություններից հետո բարձր մակարդակով վրաց ռուսական երկխոսության կազմակերպման համար։ Այդ մասին օգոստոսի 18-ին հայտարարել է Թբիլիսիի օթանավակայանում Մոսկվայից վերադառնալուց հետո։ Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումից հետո ես հնարավոր ամեն ինչ կանեմ երկու երկրների առաջին դեմքերի երկխոսության կազմակերպման եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հետ իմ նոր հանդիպումների անցկացման համար, ասել է նա։ Մեկնաբանելով Պետումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինի հետ օգոստոսի 17-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպումը, Բորջանաձը նշել է, որ ինքը մեկ անգամ եւս ամոզվեց Ռուսաստանի բարձրագույն պաշտոնատարների հետ ուղակի երկխոսություն վարելու անհրաժեշտության հարցում։ Նրա կարծիքով երկրների առաջին դեմքերի հանդիպումների անցկացումը կօգնի վրաց ռուսական հարաբերությունները փոխադրել նոր Հուն։ Վրացի քաղաքական գործիչը չի բացառել, որ նախքան խորհրդարանական ընտրությունները եւս մեկ այց կկատարի Մոսկվա։ Մարզասերների համար Պրահայում մեկնարկել է Եվրոպայի շախմատի պատանեկան առաջնությունը։ Տեղի են ունեցել մրցաշարի առաջին տուրի հանդիպումները, որում Հայաստանի 21 պատվիրակից 14-ը տարան հաղթանակ, 3 շախմատիստ իրենց պարտիաներն ավարտեցին ոչ ոքի արդյունքով եւ միայն 4-ը պարտվեցին։ Այդ մասին տեղեկությունը տրամադրել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Մրցաշարն անցկացվում է մինչև 8, 10, 12, 14, 16 եւ 18 տարեկան տարիքային խմբերում։ Հայ շախմատիստները ներկայացել բացված են 12 ենթախմբերից 11-ում։ Ադրբեջանում առաջարկում են մաշկազերծել սպորտի եւ երիտասարդության նախարար Ազատ Ռահիմովին Ռիոյի Օլիմպիական խաղերում ադրբեջանական թիմի անդամների խայտարակ պարտությունների համար։ Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական իշխանամետ Հակին Ազ լրատվական կայքը նշելով, որ նման առաջարկությամբ հանդես է եկել այսպես կոչված Ղարաբաղի անվտանգության կազմակերպության առաջնորդ Աքիֆ Նաղին։ Ռիոյում ադրբեջանական մարզիկների, որոնց գերակշիռ մասը արտասահմանյան երկրներից հravirված օտարազգիններ են, իրար հետևից գրած անհաջողություններից վրթովված նաղին այդ ամենի մեջ մեղադրել է նախարար Ռահիմովին։ Նրա զայրույթը ասել է գագաթնակետին, երբ Ադրբեջանը ներկայացնող հունահռոմեական ոչի ըմբիշ Ռասուլ Չունայևը 66 կիլոգրամ կիսաեզրափակչում խայտարակ պարտություն է կրել հայ մարզիկ Միհրան Հարությունյանից։ Սոցցանցերի ադրբեջանցի օկտատերերի մեծ մասը խստորեն քննադատել են Չունայևին, վիրավորանքներ հնչեցրել նրա հասցեին։ Նրանք անգամ առաջարկել են ստորագրություններ հավաքել ադրբեջանի քաղաքացիությունից նրան զրկելու համար։ Կոչեր են հնչել երկիր վերադառնալու ժամանակ օթանավակայանում նրան լինչի ենթարկելու մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարության հրահանգով հայատյաց դարձած դեգրադացված հասարակությունը իր ներկայացուցչի նկատմամբ հայի յուրաքանչյուր հաղթանակ անկախ բնակավարից ցավագին է ընդունում եւ մահապատժի ենթարկում օր առաջ հերոսացրած իր քաղաքացուն։ Վերջում եղանակի մասին։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 Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց